Yeah, if you want to get rid of your plates, please do it now. That would be the Eğer tabaklarınızı kaldırmak istiyorsanız sanıyorum şu an bunun için doğru zaman. Hat ihr Kopfhörer? İPM programının e, yardımcı müdürcüsü olarak çalışıyorum. Hepinize aramıza hoş geldiniz demek istiyorum. Yemeğimize hoş geldiniz demek istiyorum. Onu Semre Dostluk Evi ve Alman kültür Alman Türkiye kültür İlişkileri hakkında konuşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yapılan araştırmaların, Mercator tarafından yapılan araştırmaların sonuçları olarak elimize geçen bazı bilgilerden bahsedeceğiz. Aynı zamanda Profesör Doktor Hayati Develi bunun öncesinde bizlere bir konuşma gerçekleştirecek. Sayın Profesör Doktor Klaus Kreiser, e, Bamberg Üniversitesi'nde Türk Dili ve Kültür e, Kültürü e, bölümünde çalışıyor. Birçok farklı e, yazısı bulunuyor hem Osmanlı hem de modern Türkiye hakkında. Kendisinin de aynı zamanda Türkiye e, kültürüne oldukça derin bir ilgisi bulunuyor. Hayati Develi, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı kendisi. Aynı zamanda birçok farklı Türkiye Üniversitesi'nde İstanbul Üniversitesi de dahil olmak üzere Ege Üniversitesi ve Kültür Üniversitesi de dahil olmak üzere birçok farklı üniversitede e, görev aldı. Başlamadan önce izin verirseniz birkaç e, satır söylemek istiyorum bizim programımızla ilgili olarak, Mercator programı ile ilgili olarak. Bu program sayesinde burada bulunuyoruz. Kendisi bizim e, Türkiye'de Sabancı Üniversitesi ve Almanya'da Mercator Fondasyon Mercator Vakfı ile oluşturduğumuz işbirliğinin kilometre taşı niteliğinde 5 yıldan beri devam eden bir işbirliği. Türkiye ve Alman e, kültürlerinin işbirliği e, özellikle Avrupa açısından oldukça büyük önem taşıyor ve ne, ne yazık ki hepimiz bu konuyla ilgili yeterince bilgiye dahil e, yeterince bilgiye sahip değildik. E, dolayısıyla hem kişiler arasında hem de fikir değişimleri açısından hem Türkler hem de Almanlar hem de Avrupa açısından bu ilişkilere bakıp özel olarak da e, Türkiye'deki Almanya, Almanya ve Almanya'daki Türkiye açılarından bu kültür farklılıklarını incele, incelemek istiyoruz. Yaptığımız e, araştırma üç temel alana odaklanıyor. İklim değişikliği, e, eğitim ve Türk-Alman ilişkileri özel olarak hedeflediğim şeylerden birisi de tabii ki akademik olarak profesyonelleri de, akademi, akademisyenler olduğu kadar profesyonelleri de e, bu tür programlara dahil olmaya olmak konusunda desteklemek. Genellikle Mercator programına dahil olanlar e, yüksek lisans ve daha üstü e, akademik kariyere sahip kişiler oluyorlar. Ben şimdi sizlere bu hafta yeni altı kıdemli e, katılanımız olduğunu açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Ve gerçekten ben bu kıdemli katılımcılarımızın Nilüfer Güler ve diğerlerinin aramıza katılacağını söylemekten de büyük bir e, gurur duyuyorum önümüzdeki dönem için. Benim kendi adıma söylemek istediklerim bunlardı. Umuyorum sizler de en az benim kadar heyecanlanmışsınızdır. Geçtiğimiz 6 ay boyunca çok güzel zamanlar geçirdik Sayın Profesör Klas'la birlikte. Hepinize te- teşekkür etmek istiyorum ve sözü devrediyorum. Hanımefendiler, beyefendiler hepiniz hoş geldiniz ve böyle güzel bir açılış konuşması için teşekkür etmek istiyorum. Ben tarihi detaylara girmeden önce kendi adıma da bir giriş konuşması yapmak istiyorum. Ee, Sayın Develi'nin sunumu da yer alacak ve daha sonra bir e, münazara bölümümüz olacak. Öncelikle Sabancı Üniversitesi'ne teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Aynı zamanda Mercator e, Vakfı'na da beni buraya davet ettikleri ve e, birlikte geçirdiğimiz çalışma süreci temsilciler için kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Sayın Tanyel'e de tabii ki aynı zamanda ve tüm diğer çalışanlara, burada bulunanlara ya da bulunmayanlara gerçekten hepinize çok teşekkür etmek istiyorum Böyle bir etkinliği hayata geçirdiğiniz için. Daha önceki konuşma etkinliklerimizde de aynı şekilde e, konuşma şans elde etmiştim. Türk kültürel diplomasisi benim açımdan oldukça büyük önemler, oldukça büyük önem taşıyor. Türkiye'de ve Almanya'da time constitute my daily growing source material bulunan kütüphanelerde her geçen gün daha fazla kaynak e, taşımaya başlıyoruz. Her geçen gün daha fazla kaynak elde edinmeye başlıyoruz. Türk kültürü ve Almanya kültürüyle ilgili olarak. Sayın Profesör Talat Halman bu e, vakfımızın e, isim e, verenlerinden e, birisi aslında. Uh, ben şöyle bir teklifte uh, bulunacağım. İlk başta konu başlıklarımızı belirlemek istiyorum münazara kısmımız için. Turizm, Türkiye'nin e, yayınlar aracılığıyla kendisini tanıtımı, e, uh, sergiler, çeviriler, başlıca çalışmalar, özellikle Turizm ve kültürel propaganda anlamında gerçekleştirilen başarılı çalışmalar, ee, Kemalizm, İkinci olarak çevirinin bir kültürel politika aracı olarak kullanılması özellikle 1930'lardan bu yana, üçüncü olarak Türkiye'deki sergilerin ve illüstrasyonların 1932'den 1980'lere kadar geçmişi. Türk e, e, Almanya'daki Türk diasporası aynı zamanda kültürel politika. Bu konularla ilgili gerçekleri ve fikirleri belirtmenin yanı sıra benim şöyle de bir niyetim var. Aynı zamanda her iki kültür arasındaki benzerlikleri ve paylaşımları keşfedeceğimizi düşünüyorum. Tıpkı komşu ülkelerle e, sınır ötesi ülkelerden gelen arkadaşlarımızla yapacağımız gibi. Yunus Emre olsaydı şöyle derdi sanıyorum. Daha doğrusu şöyle söylemek istiyorum. Yunus Emre ee, Vakfı'nın kuruluşundan kısa bir süre sonra Atilla Koç, Yunus Emre Enstitülerinin Türk kültürünün ve dilinin dünyaya tanıtılması tıpkı diğer e, enstitülerde olduğu gibi Göte gibi Cervantes Enstitüsü gibi oldukça önemli bir adımdır ve Sayın Bakan şunun altını çizmiştir. Türkiye bu enstitülere ev sahipliği yapan oldukça önemli e, ülkelerden birisidir. Şimdi de Berlin'de Yunus Emre Enstitüsü'nün açılışı Nisan ayında yapılan bir konuşmadan aktarıyorum. Beş yıl sonra yeni Büyükelçilik binasının Berlin'de açılması sırasında Türk Büyükelçisi şöyle demişti. Güncel olarak Yunus Emre Kültür Merkezi'ni yabancı ülkelerde açmaya devam ediyoruz. Tıpkı Göte Enstitüsü'nün ülkemizde farklı şubelerinin bulunması gibi. Başka bir deyişle bunu gelecekte Almanya'da gerçekleştirmek istediğimiz bir diğer adım olarak gösterebiliriz. Yunus Emre Vakfı aynı zamanda British Council'la da kıyaslanan bir e, kültür enstitüsü. Bu sayede Türkiye'nin tanıtımı da tabii ki daha ileri boyutlara taşınacaktır. Şu anda Türkiye'de birden fazla Göte Enstitüsü bulunuyor bildiğiniz üzere. Uh, 1950'lerde ve 1989 yılında Göte yeni kültür politikaları üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahipti. Günümüzde Göte'nin etkisi bu şekilde devam etmektedir. Dolayısıyla bu e, karşılıklı işbirliğini e, multilateral yani çok uluslu bir tabana taşımaya devam ediyoruz. Bu Kahire, Tokyo ya da başka bir ülkede bulunan enstitülerden tamamen farklı bir gerçeğe sahip. Çünkü kültür ve normlar e, bu şehirler zaten yıllardır birbiriyle benzer profiller çizen, ortaklıklara imza atan şehirler ve kültürler. Okullarımız, üniversitelerimiz Güncel olarak zaten bilateral ve multilateral diploma değişimlerine devam ediyorlar. Neden bunun bu enstitüsünün daha önce var olmadığını kendine sorabilirsiniz. Uh, Yunus Emre Enstitüsü'nün farklı birkaç e, şemsiye kuruluşu var diyebilirim. Türk evleri bunlardan birisi. Dostluk evleri de diyoruz. 1974 yılında kuruldu ve farklı düzenlemelere sahip, farklı tüzüğe sahip bir kuruluş bu da. Aynı zamanda hem konsolosluklarda hem de elçilikler bünyesinde e, çalışmalarına devam ediyor. Özellikle göçmenlerle birlikte, göçmenlerle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bunun bünyesinde e, tiyatro salonu, kütüphane, spor salonu gibi farklı e, salonlar bulunuyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın aktivitelerine, faaliyetlerinde katkıda bulunmayı amaçlayan bu dostluk evi aynı zamanda halk evleri dediğimiz e, kuruluşlarla da oldukça benzer bir yapıya sahip. 1988 yılında kurulan Türk Evleri ise Türk kültürü üzerine kurulmuş, daha az detaya sahip ama yine oldukça benzer köklere sahip bir kuruluştu. Ev sahibi ülkenin konuk ülkeyle arasındaki ilişkiyi canlandırmak ve kültürel ve tarihi değerleri taşımak ve e, Türk toplumunun e, ortasında bu değerleri yaşatmak üzerine kurulmuş bir e, kurulmuş bir vakıfta bir kültürel adımdı. Burada altını çizmek istediğim nokta şu. Bizim niyetimiz, tekrarlıyorum niyetimiz Almanya'da ya da herhangi bir yerde bu kuruluşların, bu vakıfların yasal olarak tanınmalarını sağlamak. Uh, uh, uh, Ankara'daki e, ayağımız benim kendi deyimimle e, kültür bakımı diyebileceğimiz bir çalışmayı hayata geçiriyor. Aynı zamanda bunu yaparken hem toplumun hem de ev sahibi ülkenin kültürlerini bir arada yaşatmayı e, amaçlıyoruz. Türk kültürünün ve Türk kültür politikalarının önemi özellikle Türkiye dışında yaşayan göçmenler göçmenler açısından büyük önem taşıyor. 1920 ee, yılında bununla ilgili yapılanlardan birisi Almanya'da shows that Germans living outside Germany were given priority to bu bağlamda Almanya dışında yaşayan Almanyalara, kült, Almanlara kültürel konularda bir öncelik veriliyordu. Bu bir anlamda kültürel öncelik belgesi olarak kabul edilmişti. Türk kültürel politikaları çerçevesinde dostluk evleri kuruldu. Mimarlık tarihi alanında akademisyenler bu konuyla ilgilenmişler. Ve metne baktığımız zaman Sultanahmet ve Divan Yolu arasında büyük kültürel ve tarihi bağlantılar görülmüştür. Deutsche Bergbund adında Türk, Alman sanatçılar, mimarlar ve sanayiciler derneği olarak bu alanda bir hedef konuldu. Bu hedef doğrultusunda Türk-Alman toplumlarının iş birlikteliğini tetikleyecek ve cesaretlendirecek bir dernek kurulacaktı. Bu projenin yöneticisi görünüşe bakılırsa belli önceliklere sahipti. Özellikle iki ulusun toplumsal ve kültürel ilişkilerini güçlendirme anlamında bir hedef koymuştu. Türk halklarının hem bilim alanında hem de diğer toplumsal ve kültürel alanlarda Alman mantığını ve Alman kültürünü daha yakından tanımaları hedeflenmişti. Alman muallimi cihan yani dünyaya eğitmenlik, öğretmenlik yapan Almanlar kavramı o dönemde güçlüydü. Dünya savaşı sırasında da bu kullanıldı. Ulusal kültür hem yerelleri hem de yabancıları ilgilendirecek bir biçimde karşılıklı olarak değerlendirilmeliydi. Askeri açıdan da Osmanlı İmparatorluğu ve Alman Devleti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ekonomik, ruhsal ve sosyal ilişkilerin odağa alınmasına bağlıydı. Liberal emperyalistler olarak Dünya Savaşı sırasında Alman-Türk kültür politikası bu çerçevede geniş geliştirildi. Kültür politikası yalnızca devlet tarafından ortaya atılabilecek ve etkinleştirilebilecek bir şey değildi. Burada alıntılıyorum. Kültür politikasının etkinleştirilmesi bireylerin sürece etkin bir şekilde müdahale olmasıyla mümkündü. Burada altı çizilen en önemli nokta şu. Devletlerin siyasi politikaları tanımlanmış kültürel politikalara sığdırılamazdı. Bu alanda atılacak adımlar özel fonlar, vakıflar ve işbirliği temelinde çalışan kurumlara bağlıydı. Dolayısıyla iki taraf arasında da bu anlamda bu dostluk evleri hedefi konuldu ama şunu da belirtmem gerekiyor ki bu dostluk yurtları e, kurulamadı. Dostluk Yurdu projesi ve kavramı şu anda tamamen unutulmuş durumda. Bu dostluk yurtlarının öngördüğü işbirliği ve dostluk ruhu asla gerçekleştirilemedi. Oysa burada son derece modern bir kültürel politika ortaya konulmuştu. Mütekabiliyet adını verdiğimiz kavram çerçevesinde eşitlikçi bir zeminde kültürel alışveriş öngörülmüştü. Dolayısıyla bu e, yurt evlerinde işte e, Berlin'deki bir öğrenci yurdunda, hem Türkiye'de Untel'den Linden Caddesi'nde bulunan bir öğrenci yurdu kuruldu. İşte bu liberal yaklaşım çerçevesinde hükümetlerden daha uzak bir işleyiş içinde bu hedeflerin gerçekleştirilmesi ortaya konuldu. Yalnızca Türkiye çerçevesindeki öncelikler değil ama Nazi rejiminin sonuna kadar Alman tarafındaki öncelikler de değerlendirildi. Beş yıl sonra decision makers of Ankara saw themselves Yine Ankara'ya baktığımızda yurt dışında ulusal imgenin güçlendirilmesine ilişkin bir proje ortaya konuldu. Touring Club bir basın ofisi, bir umum müdürlüğü açtı. Bu kurumun hedefi son derece belirgin bir ulusal kimlik oluşturmaktı. Türk Seyyahları Cemiyeti ve Türkiye Touring Kulübü 1923'lerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan yalnızca birkaç hafta önce bu hedefler doğrultusunda kuruldu ve Osmanlı rejiminin olumsuz imgesini bir anlamda üstlendi ve bunu sürdürdü. Mustafa Kemal'in kendisi bu kurulu bu kurumu kuran kişi olarak ve deneyimli bir e, diplomat olarak aynı zamanda amatör bir tarihçi olan Reşit, Reşit Saffet Atabinen'i bu kurumun başkanlığına atadı. Ve etkinlikleri için bir Amerikan turist grubunu temel bir hedef kitle olarak belirledi. Bu derneğin etkinlikleri çerçevesinde bütüncül bir kültürel politika değişimi öngörüldü Türkiye'de. O dönemde yaşayanlar Türkiye'nin olumsuz bir imgeyi miras aldığını düşünmekteydi. E, tur rehberleri de bu olumsuz imgenin etkisi altındaydı ve bunun değiştirilmesi gerekiyordu. İstanbul Belediyesi bu bağlamda turist turizm sektöründe ticaret serbestliğini sağlamak için önemli bazı adımlar attı. Özellikle tur rehberleri ne ilgilendiren kararlar alındı. Seyahat acentaları, Levantenler tarafından yürütülen seyahat acentalarına da bu yeni politika aktarıldı. İçişleri Bakanlığı'nın basın ofisi de benzer biçimde ülkeye ilişkin olumsuz imgenin ortadan kaldırılması gerektiğinin farkındaydı ve bu yönde adımlar atmaktaydı. Kemalist kurumlar son derece bilinçli bir şekilde ülkenin kendi kendisini değerlendirmesi gerektiğini ortaya attılar ve bu olumsuz imajın olumluya dönüştürülmesi gerektiği konusunda hemfikir oldular. Türkiye'nin kendisi için olumlu bir imge yaratması bir ortak hedef olarak ortaya konuldu. Yine bu Almanya ve Türkiye arasında kültürel işbirliğinin bir diğer yüzünü örneklendirmektedir. Sözünü ettiğimiz şey batıdaki yerleşik olumsuz doğu imgesinin yerine daha olumlu ve yapıcı bir imge getirilmesiydi. Alman karşıtı filmlerde de bunları net bir şekilde görebilmekteyiz. yabancı turistlere gerçek Türkleri göstermek amacıyla 1920'lerin sonuna kadar bu hareketin etkinliklerini etkin bir şekilde görmekteyiz. Türk kültürünün tanıtılmasına yönelik adımlarda ama nasıl bir Türk kültüründen bahsediyoruz? Bunun sorulması gerekiyor. 1933 yılında Matbuat Genel Müdürlüğü Türkiye'ye ilgi duyan yabancıları adına bazı projeler üstlendi. Vedat Nedim bu kuruluşun başındaydı. Kemalizm çerçevesinde son derece üretken bir e, biçimde tiyatro oyunları yazdı. Kendisi yabancı dillerde yayınlar da yaptı. Çoğu Fransızcaydı. La Türkiye Kemalist gibi bir yayın, aylık bir dergi yayınlandı. Yine bütün bu yayınlarda e, Sayın Nedim'in koyduğu hedef doğrultusunda Türkiye'nin fotoğraflarla Türkiye projesinde olduğu gibi olumlu bir resmi çizilmeye çalışılmıştı. Türkiye imajının olumluya dönüştürülmesi hedeflenmişti. 1938 yılında Münih'te yayınlandı bu yayın. Yüzden fazla Türkiye e, gravürü ve Türkiye resmi e, kitapta yer almıştı. Ankara'da çekilen resimlerde bu resim albümü dört farklı dilde yayınlandı ve Osmanlı geçmişinden bugünkü Türkiye'ye değişimi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin o günkü koşulları açıklanmaya çalışıldı. İlk paragrafa baktığımız zaman Cumhuriyetçi Kemalist düşüncenin Osmanlı'dan farkı açıklanmaktaydı. Alıntılıyorum. Osmanlı İmparatorluğunun tarihi çöküşünden sonra ki tarihi ne demek onu tartışmak gerek. İki devlet arasında bir karşılaştırma yaptığınızda Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı İmparatorluğu'nu tam tersini temsil ettiğini belirtmiştir. Bunun ardından şunu söylemektedir redi ee, Mirazın deklarasyonu yeni Türkiye bu eski mirası Osmanlı mirasını kabul etmemiş ve beklenmedik bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu klasik dönem olarak tanımlanmıştır. Alıntılıyorum. Genişleme döneminde Osmanlı İmparatorluğu Asya için bir modeldi. O dönemde en rasyonel devlet oluşumuydu. Müslüman teokrasinin yönetimi altında farklı dinler, toplumlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar bir arada yaşayabilmekteydi. Bu klasik bir dönem olarak tanımlanmaktaydı. Yani eski Marksistlerin Kemalistlere dönüşümü gibi bir süreçten bahsediyoruz aslında. Vedat Nedim Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş e, döneminde bir ayrışmaya girdiğini de ve bunun kaçınılmaz bir gelişme olduğunu da dile getirmiştir. Teokratik sistemin yozlaşması ve e, saygınlığını yitirmesi, doğudaki sömürgeciliğin artması neticesinde bir çözülmeye dönüşmüştü. Ve bu anlamda iki karşıtlık arasında bir ortak nokta ya da bir ara nokta yoktu. Yani uygarlık ve Osmanlı İmparatorluğu mirası arasında herhangi bir uzlaşı sağlanamazdı. Bu iki karşıt ucu, ucu temsil etmekteydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülme dönemi, yıkım dönemi, medreselerin gelişimi doğrudan engellediği merkezlere dönüştüğü döneme denk gelmektedir. Vedat Nedim yüksek kemalizm çerçevesinde ortaya koyduğu bu kültürleşme politikasının aslında Osmanlı karşıtı olmadığını da dile getirmektedir. Sergi bölümüne geçmek istiyorum. 1993 özür dilerim 1932 yılında Viyana'da Türk sanatının 700 yılı adı altında bir sergi açıldı. Serginin organizatörleri Avusturyalı Sanatçılar Birliği'ne üye sanatçılardı. Gazi Mustafa Kemal, Wilhelm Miklas da bu sergide herhangi bir Osmanlı bağlantısı e, olmasını istememişlerdi. Katalogda 300 nesne, 300 obje vardı. Avusturya'da bulunan objelerdi. Bunların birçoğu işte Sultan II. Beyazıt'ın kaftanı ya da Kanuni Sultan Süleyman'ın kaftanı gibi Topkapı Sarayı'nda bulunan parçalardı. Vakıflar Müzesi'nden, Türk İslam Müzelerinden gelen eserler kataloğa dahil edildi. Ve Gazi Mustafa Kemal ve Avusturya'da Heinrich Köppel bu serginin hazırlanma sürecinde ortak çalıştılar. Sergiyle birlikte halılar, kaftanlar, Osmanlı objeleriyle dolu bir sergi salonu yaratıldı. Son odada da modern Türk resimleri sergilendi. Bu salon eğer yanılmıyorsam ilk defa 6 genç ve 2 yerleşik Türk sanatçısının, Türk ressamının eserlerini sergilemekteydi. İstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisi'nin yöneticisi Namık İsmail'in eserleri sergilenmekteydi. Ressamlar Cemiyeti 1929 yılında kurulmuştu ve e, Viyana'daki kardeş kuruluşunda yakın müttefiği olarak çalışmaktaydı. Büyük bir işbirliği vardı. Halet Asaf'ın eserleri 1920'lerin sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nden aldığı bursla Avrupa'daki sanat akademilerinde eğitimini tamamlamış bir kadın Türk ressamdı. Bu gibi projeler sonrasında Türk Alman Lisesi'nin müfredatı hazırlandı İstanbul'da ki burada tabii ki zor problemler de vardı. Türk-Alman Kültürel Sözleşmesi 1957 yılında imzalandı. Trabzon valisi Mustafa Reşit Tarakçıoğlu Trabzon'da Karadeniz Üniversitesi'nin kurucusudur. Büyük Millet Meclisi'ne bir belge gönderdi ve Trabzon milletvekili bu metinde Türk-Alman dostluğuna değiniyordu. Helmut von Molke ve diğer Avusturyalı önderler örneğinde Türk-Alman dostluğunun yüreklendirilmesi gerektiğini dile getirmişti. Mustafa Reşit aynı zamanda savaş gazilerini de temsil etmekteydi ve bu gazilerin gelecekteki kuşaklara tanıtılması gerektiğini düşünüyordu. 1900 59'daki Kültür Komisyonu biraz daha az heyecanlıydı. Buradaki hedef Türk sanatının Almanya'da tanıtılmasıydı. Alman tarafında tabii ki büyük heyecan oldu. Alıntılıyorum. Delegeler bu alanda Türk profesörlerin Almanya'da ders vermesi için davette bulundular. Ve tarihte ilk kez Almanya Federal Cumhuriyeti'nde Türk sanatının tanıtımına ilişkin somut adımlar atılmış oldu. Burs programları kuruldu. Son olarak e, bu tarih tarihi Selçuklu halılarının ve objelerin sergilendiği sergi Nisan 1965'te Arştad'da açıldı. Bu sergi Türk-Alman Kültürel Sözleşmesi'nin öngördüğü bir biçimdeki bu 1952'de imzalanmış bir belgeydi. 12. maddeye bakarsanız siz de net bir şekilde göreceksiniz. Türk Fransız Dostluk anlaşmasının bir kopyası gibi ki bu 7 yıl önce imzalanmıştı. Bu Fransızcadan alınmış gibi gözüken maddeleri Türk tarafının mı Alman tarafının mı kullandığını bilmiyorum. Cemal Gürsel Genel Başkan Cemal Gürsel kataloğun açılış e, yazısında ön sözünde şöyle diyor. Türkiye bugün itibariyle çağdaş batı geleneğine ait olmuştur. Çağdaş Batı uygarlığının baş harfleri büyük harfle yazılmıştır. 1960'taki bu kültürel devrimin ardından modernist ordu ve gelenekçi siyasetçiler arasında bir uzlaşma gereği doğmuştu ülkede. Oktay Aslanapa, Gönül Önay Oluş, Arık gibi tarihçiler Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ikinci kuşak sanat tarihçilerini temsil etmekteydiler. Ve Kurdur Etman, Katarina Ertman ve Şimel hala Türk üniversitelerinde dersler veren insanlar arasındadır. Türk müzelerinden ödünç alınıp sergilenen eserler hala bu kültürel ilişkinin somut örnekleri olarak görülmektedir. Burada yine eski dostluk ilişkilerinin var olduğu günleri anımsıyoruz. Hoş olmayan siyasi gerilimlerden uzakta bir kültürel işbirliği ve paylaşım ortamı arzuluyoruz. Zürih'de dahil olmak üzere 3 Alman kentinde açılan Türk sergileri büyük kalabalıkları kendine çekmiştir. Aynı şeyi edebiyatta da görüyoruz. Türk dil devriminin hem avantajları hem de dezavantajları olmuştur bu kültürel değişim sürecinde yeni alfabenin öğrenilmesi belli bir zamanı gerektirmekteydi. Şiirsel metinlerin temel Avrupa dillerine çevirisi de kısıtlı miktarda gerçekleştirmekteydi. Türkçeden Fransızcaya yapılan çevirilerde de aynı şeyi görüyoruz. 1925 yılında Vedat Nedim'in Fransızcaya yaptığı Türkçeden şiir çevirilerini örnekleyebiliriz. Osmanlı Türkiye'si tarihine ilişkin yazılan metinlerde olduğu gibi Türk edebiyatının edebiyat e, metinleri ve örnekleri işte Tanzimat döneminde yazılmış e, tiyatro oyunları, melodramlar gibi eserlerden oluşmaktaydı. Türk edebiyatının bu şekilde tanıtılması ile ilgili problemler 6 yıl sonra oryantalist Osman Reşat'ın attığı bir adımla farklı bir boyuta taşındı. Hasan Ali Yücel'in e, Türk Edebiyatı'na Genel Bir Bakış isimli kitabının 33 yılında basılan orijinal kitabının çevrilmesiyle Türkiye'nin tanıtımı oldukça farklı bir e, boyut aldı. Bu yayın zamanın Eğitim Bakanı tarafından da kişisel olarak onaylandı ve Almanca'ya çevrildi. Ben Türk-Alman işbirliğini açıkçası iki sebepten dolayı destekliyorum. 1937'den beri Türk vatandaşı olan bir kişi tarafından yazılan bu kitap her şeyden önce oldukça güvenilir bir kaynak ve aynı zamanda Ottoman, e, affedersiniz Osmanlı öncesi ve Osmanlı zamanı şiirleri oldukça önemli bir e, örnek teşkil ediyor. Bunun yanı sıra Yunus Emre'nin e, yazdığı şiirlerin ve diğer yazıların Almanca'ya çevrilmesi oldukça büyük önem taşıyor. Kanatlandık kuş olduk. Bunlardan e, sadece bir tanesi buna benziyordu. İkinci olarak Hasan Ali en önemli uzlaşmacılardan birisi olarak kabul ediliyor. Özellikle Almanya ve Türk kültürü arasındaki en önemli arabuluculardan birisi olarak kabul ediliyor. Kendisi Göte toplumu tarafından da ödüllendirilmişti ve birçok gönüllü e, çalışmada Göte Enstitüsü'nün e, Göte'nin de yardımıyla Fransız kaynakları kullanarak birçok gönüllü çalışmada yer almıştı. Hasan Ali dediğim gibi Altyapısı özellikle Osmanlı öncesi döneme ve Osmanlı dönemine dayanan ve dünya klasikleri arasında e, bildiğimiz yaz, e, oldukça ünlü kitapları çeviren e, yazarlardan birisi Divan Edebiyatı sırasında e, klasik mirasların yeniden hayata geçirilmesiyle ilgili de çok önemli çalışmaları oldu. Dolayısıyla Yunus Emre Vakfı'nın koruyucu şemsiyesi altında kendisine yer vermenin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra Kuçul, e, Fuzuli ya da Baki okumakta tabii ki oldukça geniş bir kültür yelpazesinin, e, bir stratejinin açılımı olacaktır bizler için. Hasan Ali kitaplarının Alman e, incelemeleri birçok farklı şekilde çevrildi. Fakat ne yazık ki bazı politik hedeflerin de e, politik düşüncelerin de hedefi oldu. Fakat bunun yanı sıra yakın zamanlarda bununla ilgili Almanya'da farklı bir çalışmanın hayata geçirildiğini biliyorum. 1960'lı yıllarda özellikle bu sıralarda Almanya'ya gelen Türklerin sayısı oldukça fazlaydı. Dolayısıyla hedeflenen şey önemli bir yabancı yabancı kültürel politikanın hayata geçirilmesiydi. Dolayısıyla Almanya'da bulunan e, diplomatlar 1970'lerde 1980'lerde e, süre gelen durumu oldukça dikkatli bir şekilde izleyip daha sonra özel ve e, kamuya ait galerilerde Türk kültürüyle ilgili farklı sergileri hayata geçirdiler. Bunlardan bir tanesi Bonn'daki Türkiye Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen sergilerden birisidir. Özellikle 12 Eylül 1980'den sonra sınır dışı edilen sanatçıların da dahil edildiği bazı kültürel çalışmalar kendisini göstermiştir. Bu sıra bu süre e, içerisinde Doğu Berlin'de bazı sanatçıların Türkiye ile ilgili hayata geçirdikleri çalışmalar da ilk kez su üstüne çıkmıştır. Türkiye kültürünün Almanya'daki tanıtımı ile ilgili en önemli ayaklardan birisinin de kesinlikle müzik olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu cümle müzik Türk duvarlarının Türk-Alman e, ilişkileri arasındaki duvarların yıkılmasına yardımcı olacaktır. Cümlesi gerçekten bunun altını oldukça önemli bir şekilde çıkıyor. Ahmet Handan Saygın Oratoryosu'nun da Yunus Emre'de, değil mi? bu konu e, başlığı altında tartışılabilir müzik konusu başlığı altında. Dediğim gibi bazı e, oratoryumlar, Yunus Emre'nin bazı e, şiirlerinin Almanca'ya çevirisi müzik konu başlığı altında sanıyorum konuşulabilir. Bu arada umuyorum çok uzun konuşmadım. Diğer insanlara, diğer e, katılımcılarımıza da affedersiniz ve diğer konu başlıklarına da şans vermek istiyorum. O yüzden ben böyle sonlandırıyorum. Teşekkürler. Sayın Kreiser'e teşekkür ediyoruz. I would like to thank you very much, Mr. Kreiser. You very briefly, uh, excuse me, you uh, detailed a century of Turkish-German cultural relations. And you also showed the relation between the people of Germany and Turkey, and I don't know if you were all aware of that. As far as I understood, Yunus Emre Institute had similar institutions in Germany for a very long time. Similar steps have been taken. How much time do I have, by the way, 15 minutes? Okay. Within this period of time, Yunus Emre Institute has specific aims, specific objectives. Why we were established, I am going to try to tell you as far as I know, of course. What are our objectives? What we are working on, I would like to sum this up. The same institute, just like Mr. Kreiser mentioned, was established as a similar foundation to Goethe Institute or Cervantes Institute. We have taken these examples while, while we were uh, establishing, we were aiming to realize same things. British Council and Goethe Institute are, of course, much older and uh, vaster institutions. A Yunus Emre Institute cannot reach that point in a short period of time, of course, but maybe in terms of volume, the closest uh, institution can be Cervantes Institute the work that uh, they are accomplishing, their volume are much more similar to Yunus Institute than the others. Yunus Institute, within its founding regulation, is called as a foundation and based on a law on 2001. Our main objective is to present Tur- present Turkey very briefly. And present Turkey includes many cultural elements. Two most important of them are as following. First is to teach Turkish abroad, and secondly is to present Turkish culture and to represent Turkish culture abroad. Culture, of course, includes music, uh, handicrafts, all cultural elements are included into this term of culture. Well, of course, every uh, the Turkish language that we are going to teach is the modern Turkish language that we speak here in Turkey, and our teachers. Um, will work on that. There have been many different institutions teaching Turkish. And at 20th century, Turkish in fact was not a very preferred good, if I may say. There weren't many people who preferred to learn Turkish other than academicians or other than people working on modern Turkey or uh, Ottoman Empire. They were the only ones who were trying to learn Turkish and generally they were receiving this education or this uh, language courses from from the institution in their own home country and very rarely embassies offices were also teaching Turkish language or people visiting Turkey for instance we can see an example in Istanbul University people coming to see uh, Turkey could have received this education, this language course in different institutions. Especially after 1990s with the dissolution of Soviet Union, let's call it uh, this salvation of the iron curtain with the new world order especially in uh, central asia and then in balkans and then in the middle east an interest has risen up towards turkish it was not only an interest towards turkish language but it was also an interest towards turkey's economic successes as well as turkish productivity Turkey, Turkey's economic productivity. Of course, I'm not an economist, but this is how I see our uh, economy, uh, our trade, our um, exportation increasing, especially European Union and uh, neighboring countries have shown uh, a very intense interest in Turkey. Other than that, Turkey became more and more active in political terms as well. Therefore, people started being interested in learning Turkish as a language. For the first time in 93-94 in Russia, in the Tatarstan Autumn region, I was there to teach Turkish, and I, I can say that they weren't many interested in learning it. We barely had one classroom, and we taught Turkish at the university. We didn't even have enough books to teach Turkish. I had a few books that I approved of, that I liked but the ones that I liked and the, the, ones that I approved were not available there. We didn't have uh, visual equipment either. More importantly, we didn't have lecturers who were able to teach Turkish as a second language, as a foreign language. Generally, Turkologists or people who are educated in Turkish language were trying to uh, teach language uh, Turkish. Later on, our relations started getting closer and closer, Balkans and other countries, and this created a demand again uh, learning Turkish. This demand was met by public or private institutions of Turkey. Somehow, we have a few universities, for instance, in Kazakhstan, in Kyrgyzstan. We have a few institutions in order to meet this demand. A non-official uh, peer of that is non-official institutions present in uh, Balkans and uh, other countries, schools, let's say, some high schools. And we are also trying to teach Turkish in uh, cultural centers in different cities. However, Ministry of uh, National Education was also teaching Turkish in different centers. But we decided that this was not a right methodology to teach, to teach Turkish and it, we could not receive efficient results with these methods. In 2009, Yunus Emre Institute started working actively. We have a foundation, Yunus Foundation, and Yunus Institute is within this foundation. It is an attached uh, culture center series. And Yunus Institute is using a curriculum approved by European Union cultural portfolio starting from A1 up to C2 this is a quite wide range. In order to teach Turkish, we work people graduated from Turkish uh, literature or Turkology. Then we provide them specific certificate trainings in order to see if they are able to teach Turkish or not. We have different systems in our classrooms as well. We have different books of which we can talk later on because we still have steps to take. We are trying to be stable. We are trying to be in line with uh, European Union language portfolio. Up until now, starting from 2009, UNSEMRE Institute opened 32 different language institutions. So it means that more than one in some countries. For instance, in Egypt we have two centers because the demand towards Turkish is quite intense there, and as far as we all know, uh, Egypt is in a political conflict right now, which causes some political or may cause some political issues with Turkey when we were opened for the first time, we received 300 uh, applications within th- within three days. In Tehran, we have 700 uh, students each year, and 700 because we don't have enough space. If we had more space, maybe we are going to have more students, but budget uh, limitations and uh, spatial limitations are bringing us up to this number öğrenciye So in these two centers we have 15,000 students were taught Turkish and apart from these uh, apart from these face-to-face -face Turkish teaching projects we have a project which is called Turkology and this comprises of departments of Turkish abroad, and these departments abroad are supported by our institution. And how do we give that support? We send them academics, we send them textbooks and materials for Turkish courses. We, we have, uh, let's say, a Turkish literature department in Ukraine or in Kiev, and this is how we support the, their department by furnishing them with textbooks or academic stuff. And other than all these, this is something which has started in the Balkans, and we had not planned this previously, but it was a demand that was presented to us. And the Balkan countries wanted to teach Turkish as a second language at schools in Bosnia Herzegovina, for example, in four or five cantons, Turkish language has been accepted as second language in four or five schools, and we have written a special textbook for this. So it was written for Bosnia and Herzegovina. In Georgia this year and in eastern Romania, Turkish has been accepted as the second language, and uh, many schools will be starting teaching Turkish as a second language. In many Arab countries, uh, we have similar demands, so in Jordan, for example. So some schools will be giving it a try, and we are supporting these schools, at least we provide them with course books and we write down course books. Of course, uh, we are not the ones who deliver Turkish courses. The locals teach Turkish. What we only do is to send them some Turkish textbooks. So, if I'm not mistaken, here we are talking about 30,000 people. So we have directly or indirectly delivered Turkish courses for 30,000 people. Of course, the Yunus Emre institution is perceived as a language teaching institution, but this is not the case we are a cultural institution, and as a cultural institution, we aim at introducing the Turkish cultural values abroad, and we have this responsibility to represent those values abroad as well. I perceive this as 60% of our job, let's say because if uh, teaching Turkish comprises of 40% of our activities, the remaining 60% is all about representing the Turkish cultural values abroad and uh, coming up with a platform of sharing those values. And how do we do this? Of course, we organize concerts and exhibitions and courses and symposia and workshops. this activity actually dates back to three years earlier because we are a very newly founded foundation. If you ask me, we have not fulfilled our pre set targets. I have only been working at this position in the last seven months, and uh, we need to attach greater importance to the representation of Turkish cultural values abroad, and we need to roll out new projects, and this is what we are focusing on. The Turkish music, Turkish architecture, the Turkish cuisine, tangible or intangible cultural heritage. So, if we would be using UNESCO's terminology, uh, we, we need to have a stronger position in introducing our tangible and intangible cultural heritage abroad and contribute to a more positive Turkish image. This summer we have organized a Turkish summer school. Actually, this is something we do every year. From different parts of the world, young people come to this course. This year, all of them were university students and they had Turkish courses we have distributed these students to 10 universities in different parts of Turkey. And at the end of the day, once they received their Turkish courses, they took part in some local Turkish activities. They visited some Turkish wedding ceremonies, they paid visits to Turkish archaeological sites and so on. They learned the Turkish folk music and dance, whatever they found interesting. And in the last four days, they were Eh, hosted in Istanbul. So there were eh, 350 students in this project. The cultural activities, well, there was a German student in this group, and what he said was he was coming from Köln and eh, he was asked why he was learning Turkish. And he said, there are many Turks living around me, and I don't know about their culture and language, and I want to know them better. This was the reply he provided. And he also said that there was a somehow negative perception of Turks and Turkish culture in his community, and he wanted to change that preconception. And uh, he had sensed that this was a misconception and he wanted to be a bridge so that this misconception could be altered into something more positive. And of course, you could learn a second language, you could learn a foreign language, but unless you learn the very culture which produced that language, you would not know much about the culture of that language. And this is only through cultural exchanges. This is only through people coming together face to face. And it's the only way to eradicate prejudices and to come up with a more peaceful and more democratic and livable world. This is uh, how we can contribute to these values. In many geographies we live and we might have visited, there might be positive or negative perceptions of the Turkish culture, and our aim should be minimizing those negative perceptions. And Yunus Emre institution has this aim of working on those values and introducing them to people. There are many academicians in this group who have been living in Turkey for many long years and who have great knowledge in the Turkish culture and history. And I think the Turkish culture has a very well rooted cultural heritage. This is this is not a mosaic. This is more like an alloy. Alloy, because if you you are using the simile of a mosaic, that means the different elements are not combined and intermingled with one another. They they are still separate pieces. But if we would be using the simile of an alloy, that means that they are all one. The differences are all one. Of course, we have some cultural roots in Central Asia, but it seems to me that uh, the Turkish culture has flourished more in Asia Minor, in Anatolia. If I would be comparing the culture we have in Anatolia with the Turkish culture in Central Asia, well, we do not have cheese and tarhana and coffee and tea. So the Turkish culture has somehow got more enriched in Anatolia, and this has been possible through an exchange of other cultures. This is also a heritage that we need to acknowledge the cultural values of Turkey, the cultural people date back to Hittites, the Phrygians, and then the Seljuks and Ottomans. So these are all series of evolutions and different phases of culture, and it has been a platform in which all these different cultures and civilizations were brought together and came up with something unique, which has many roots. The, the types of houses in Turkish villages are very much similar to the houses built in uh, thousands of years from the very beginning of Turkish settlement in Anatolia. So you, you, could still trace back to the times of the Hittites if you would be looking at some Turkish village houses. You could see uh, similar architectural elements in Central Asia, in Turkmenistan, and uh, we have the Turkish people. They have taken those architectural forms and components to places like uh, the Balkans. I have read a Greek menu in a village, and a great majority of the names of foods in the Greek menu are very much similar to the ones you could see in restaurants in Lalili in Istanbul, the Jajiks, the moussakas, and I have seen a very similar list in Lebanon sorry, I haven't visited Lebanon myself, but I have seen it uh, in a restaurant in Kuwait, which was a Lebanon restaurant. And uh, there, there in the menu we had shish, tawuk, and kaburma, and it was uh, evident that it had been taken from Lebanon to Kuwait. And you must have visited Ankara, Hajj Bayram Veli, and the archaeological artifacts. The Apollon Sanctuary. There's this tassel we use in Turkish villages, and the same tassels are seen in Hittite reliefs. So we have this deeply rooted cultural heritage, and then we have a very strong Western wane in this Turkish culture. For a very long time, actually, I mean, Turks had come from Central Asia and they moved towards the West. So we had always been facing towards the West. And along the way, we have brought many different cultural elements together. And I will not be using the word unique because no culture is unique. But then we came up with something interesting, a cultural heritage which has great potential. So ignoring that culture and uh, not being willing to share that culture would be betraying the civilization of human beings. We need to present this culture to others, share it with others. And the Turkish culture, as you know, is not a multicolor culture. It comprises of many colors, along with subcultures. We have great diversity in the Turkish culture, and with all these subcultural groups, the Turkey, the culture of Turkey, the Turkish culture, should be represented all around the world, from Japan to the States, to Asfahan to London. So this is basically what we want to do as UNOSEMRE institution, uh, and. Uh, we are not that active in the States at the moment, but we want to be so. The 20th century had been a century of multi-language societies, but the 21st century is more about multilinguistic societies and multicultural societies, and this will be the case. The European Union, I would an institutional platform which you are in and which we want to be part of, is also about multiculturalism. The European Union is producing cultural policies which very much support that diversity in culture. And as our institution, we want to contribute that multicultural backbone of our culture and we want to produce it again. For hundreds of years, we have been a multilinguistic society. Anatolia, Asia Minor, had never been a sing- had never used a single language. It had never been a monolinguistic civilization and we just want to be part of the global multicultural platform as a different taste. I'm sure you, you might have some questions, so let me stop here and uh, let me hand over to our distinguished moderator. Perhaps a possible question could be why Yunus Emre institution was founded in these days. And this could be contextualized in a specific framework uh, because from time to time societies might be more energetic and uh, this is something a very deeply felt need to work on our cultural values and to introduce our cultural values abroad. So let me stop here, and if any questions would arise uh, from our group, I will be t- trying my best to answer. Thank you. Um, I would open then the um, question and answers um, section. Soru cevap oturumuna geçelim. Mikrofon kullanırsanız çevirmenlerimiz de sizi duyacaktır. Buyurun. sorusu olan var mı? Ya da yorumu? Çok basit bir soru sormak istiyorum. Son e, cümlenizde Anadolu'nun geçmişte hiçbir zaman tek bir dilli tek dilli bir kültür olmadığını söylediniz. Ama Yunus Emre e, platformunuza tek bir dil öğretebiliyorsunuz ve bu da Türkçe. Yani yalnızca Türkçe öğretiyorsunuz. Acaba kurumunuz içinde başka dillerin de öğretilmesine ilişkin bir tartışma var mı? Başka dilleri de öğretmeye isteğiniz var mı? Surely in the future we will be taking steps in that direction. But our initial aim is to teach Turkish. because this is the official language of the Turkish Republic. This is why we have started with Turkish, and I see it as something normal. But in the future, uh, languages used in Turkey, other languages used in Turkey, will be taught as well. But at the moment, we cannot do something like this because the very bylaws of our institution rests upon this tenet. In the future, we will be able to teach the Kurdish language, the Arabic language language, and there are some migrant languages being spoken in Turkey, the Caucasian languages. Some examples of these Caucasian languages still survive in Turkey, so we might have some such sub institutions which would be able to teach these other languages as well, but this is not something we are doing at the moment. I'm going to İngilizce soracağım. Profesör Krizlere, yurt e, dostluk evlerinden bahsettiniz. Yurt e, evlerinden 1930'lardaki kültür politikasını açıkladınız. Şunu düşündüm. Sovyetler Birliği'nde, Sovyet Rusya'sında Marksizm sonrası süreçte Kemalizm ile bağlantılar kurdum kafamda. Acaba şunu sormak istiyorum. Bu üç ülke arasında Alman İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında şöyle bir ilişki olabilmiş olabilir mi? 1930'larda bu formda benzer bir kültürel politik oluşturabilecek bir ilişki olabilir mi? Çok basit bir soru değil belki ama e, aklıma geldiği için söyledim. Sovyetler Birliği ve Kemalizm birçok açıdan dil bilimciler tarafından da karşılaştırılmıştır. Latin alfabesinin Türkiye'de kabul edilmesi Tataristan'da, Azerbaycan'da önemli etkiler doğurmuştur. Yine Kuzey Avrupa ve İsveç örneklerine baktığımızda da benzer oluşumlar görmekteyiz. Kemalizm öncesi dönemde bile genç Türklerin güçlü olduğu dönemde de buna bir eğilim görüyoruz zaten. Volkshuset. So I'm asked this question. Yine İngilizce soracağım. Basit bir soru aklıma şimdi geldi. bir Yunus Emre Enstitüsü'nü kurmak neden bu kadar uzun zaman aldı? Yani hepsi, hepimiz nedenlerini biliyoruz ama bu nedenleri özetleyebilir misiniz? Ee, neden daha önce böyle bir şey olmadı da şimdi böyle bir kurum kuruldu? Acaba bu bir dönüşümün simgesi mi, yabancı ilişkilerin değişimini mi işaret ediyor? Berlin'de de bir Yunus Emre Enstitüsü e, kurulabilir mi? İstanbul'da, Ankara'da bir Alman enstitüleri var. Acaba bu iki yabancı ülke politikalarının uzun dönemde bir değişimine mi işaret ediyor? Böyle bir soru. Tabii. Of course, Professor Kreiser would be offering us a more detailed information about the historical aspect of this question, why we have not had a Yunus institution before, but now, actually, I have tried to explain it very briefly. It is uh, very much about what you want to do as a government or as a state. The Korean institutes, for example, we did not have Korean cultural institutes, but in recent years, as Koreans have started to open up cultural centers in different parts of the world, we see the reflection of that in, in Turkey as well. Although Korea has great companies like Nokia and Samsung. The cultural awareness and cultural perception of Korea all around the world was not that strong. And in order to instate that, they felt this need to go into a cultural uh, serious uh, projects. Russia is doing something similar, perhaps in terms of economics and politics. We are in a similar position because the advancements and developments you achieve in economics and in politics perhaps should be followed up by cultural policies. In Germany, uh, according to official numbers, we have three or three and a half million Turks living in Germany. So, if we are talking about such a society in which this number of Turks are living, the perception of the Turkish culture, well, it's not that positive, and it's not something right to have that perception in Germany. So, so, that means we are not sharing things as we need to do. And in order to work on these issues, perhaps this is the very reason why we have UNOSEMRE institution. Now, in Berlin, well, let, let me also say this. These uh, three or three and a half million people could, in some way or another, find an outlet for their cultural needs. They have their cafes and cultural centers. They can organize their cultural weddings in their traditional manner. So if you would be asking whether the Turkish people living in Germany can feed their cultural needs, well, they can do this. They have their folk song cafes and rock cafes and Turkish cafes. But then, generally speaking, this is not something which reflects the Turkish culture we have in Turkey. We are not focusing on Turkish people living in Germany or in Holland. What we are trying to do is to introduce and share this great cultural accumulation that we have in Turkey, along with all the Turkish artists and composers and, and all of its aspects, because if we will be able to present this culture and introduce it in a effective manner, that means we, we will be able to share it with others and uh, contribute to the uh, amendment of that somehow negative perception of the Turkish culture, starting with classical Turkish music to Turkish typography to all sorts of Turkish handicrafts and arts. Well, we want to represent all these. So perhaps the very foundation of this Yunus Emre institution has coincided with this impulse and need to introduce the Turkish culture. As you have said in your speech, from the very beginning, uh, people have come up with some projects, but this could not be realized. So if I will be able to do this during my own presidency, I have this aim of opening three Turkish cultural centers in Germany. The first one will be in Berlin, the second one in Köln, and the third uh, one will be planned in Munich. And then another one will be opened in Hamburg because these German cities which we have selected represent a high level of German culture being uh, represented. These are the cities where we have German cultural centers and w- which are very active. So it could be an opportunity for all of us. Maybe Professor Kaiser, who doesn't have to be there. belki o kadar diplomatik konuşması gerekmeyen Sarın Kaiser bu e, enstitüslerin özellikle Almanya'da karşıtı problemlerle şey ilgili bir açıklama ee, yapabilir. E, e, Ankara'daki diğer diplomatik temsilcilerimizi e, düşündüğümüz zaman özellikle yabancı diplomatik e, temsilcilerimizi düşündüğümüz zaman karşılaştığımız problemler daha çok devletle alakalı olarak kendilerini gösteriyor. Mesela Göte Enstitüsü'den bahsedecek olursak yaşadığımız problemler Protokol değişikliği aracılığıyla çözüldü daha önce. Uh, uh, uh, yani burada um, kültürel uyumlamanın çok mübalağa edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kültürel uyumlama ya da sizi nasıl adlandırmak isterseniz. Burada önemli olan Türkiye ile kültürel ilişkiler ve bunun herhangi bir kültürel limiti yok, olmamalı da. Dolayısıyla e, Or, uh, uh, uh, France, I have already Mesela Fransa'da of 52 1950 yılında bu uyumlama anlaşması imzalandı. Daha önce bahsettiğim gibi Türkiye-Almanya arasında imzalanana benzeyen anlaşma. Ve Fransızlar bu e, ilişkileri aslında oldukça yoğun bir şekilde, yoğun bir ilgiyle yaklaşıyorlar. Fakat bildiğiniz gibi bir Arm e, Ermeni meselesi ne yazık ki söz konusu. Ancak birkaç yıldır özellikle geçtiğimiz yıllarda Fransa'da Başkent Paris'te uh, çok ciddi sorunlar kesinlikle uh, uh, yaşanmadı ve La Saison Türk dediğimiz Türk mevsimi etkinlikleri düzenlendi. 9 ay boyunca sergiler, tiyatrolar, aklınıza gelebilecek bir ülkeyi temsil eden her şeye yer verildi bu süre boyunca. Ve şaşırtıcı olarak tüm bu aktiviteler özel olarak Fransa'da çok büyük destek gördü. Hem iş dünyası tarafından e, dolaylı olarak Türkler tarafından ve dolaylı olarak yine e, Fransa devleti tarafından oldukça büyük bir destek gördü tüm bu aktiviteler tek bir aktivite den bahsetmiyorum bu arada. Yalnız gerçekleştiremediğimiz bir faaliyet oldu ne yazık ki politik sebeplerden dolayı. Tek bir faaliyet hayatı geçiremedik. Uh, Doğu Anadolu'da yaşananlardan dolayı ne yazık ki bu da. Uh, Fakat bunun dışında gerçekten uh, hiç kimse hiçbir konuda itirazını göstermedi gerçekleştirilen e, aktiviteleri. Dolayısıyla oldukça sıkı politik ilişkilerden söz ediyoruz diyebiliriz bu çerçevede. Um, <clears throat> Benim iki sorum var Hayati Bey için. İlki şu. Türkiye'deki hükümet Almanya gibi diğer ülkelerde yani Türk nüfusunun fazla bulunduğu ülkelerde uh, e, asimile olmamalarını söylüyor hükümet. Yani Türk kimliklerine sahip çıkmalarını söylüyor hükümetiniz. Sizce Yunus Emre Enstitüsü böylesi bir baskının, böyle bir e, misyonun altında şey. kendisini muhafaza etmeyi, daha doğrusu Türk kültürünü muhafaza etmeyi Avrupa e, halklarıyla entegre olarak başarabilecek midir? Yani hem Türk kimliğini koruyup hem Avrupa halklarıyla e, bir arada yaşamayı başarabilecek midir? Birinci sorun bu. İkincisi um, birazcık daha zor olacak. E, ikinci sorum şu kültürel politika ile ilgili özellikle e, İngiltere'de oldukça önemli gelişmeler e, görüyoruz. Kültürel değişimin e, gerçekleştirilmemesi, arkeolojik bulguların yer değiştirilmemesi gibi. Dolayısıyla bazı e, iptaller söz konusu oldu. Özellikle Osmanlı dönemine ait bazı bulguların ee, sergilenmesi ve taşınması ile ilgili Londra'da gerçekleştirilecekti. Fakat iptal edildi çünkü Türk hükümeti e, bunları kendi vatanında muhafaza etmeye çalışıyor. Bu arkeolojik bulguların kendi vatanında muhafaza edilmesini sağlamaya çalışıyor. Siz bu adımın, e, bu politik adımın ya da bu politik duruşun yanlış olduğunu düşünüyor musunuz ya da yapılmaması gerektiğini düşünüyor musunuz? I'm going to answer your first question because this is my main domain, in fact. Yunus Emre Institutes do not have a mission to preserve Turkish identity. Our main mission is to present ah, Turkish culture is to present the culture of Turkey and to teach Turkish language to volunteers or to willing ones. Our main goal is as follows. The local people of the regions of the cities that we are present are our target uh, group. If we are in Berlin, if we are in Köln, so we are aiming the local people of these cities. Of course, a Turkish migrant who was born there also is included, but we are only aiming to present Turkish culture. This is our mission. The subjects that you just mentioned are the interest of some other institutions, but we do not have a mission to preserve Turkish identity. If it was the case, we would only work in Europe. I mean, in Japan, there are Probably, probably no Turkish people. So what I'm trying to say, our mission is to present and is to represent, as well as teaching Turkish. We are trying to contribute to the cult, to world culture. And the second one is just like you said, is a difficult one. And to be honest, I don't want to be the one to answer it because I am not very familiar with the cancellations or what has been done, why it has been done. I am not very familiar with the subject, so I cannot take take the responsibility to answer it. Benim sorum my question is for Mr. Hayata again. There is something that none of our speakers mentioned, which is that during the last two decades, the community of Gülen are being done by you, or you will be doing the same thing. For instance, they taught Turkish in uh, North Africa, and Yunus Emre has now taken over this responsibility with states of official channels. So how are you going to work? How you are going to coordinate? I mean, how are these two institutions will be working together? Are you going to follow about the uh, activities of uh, Gulen community or Yunus Emre has different uh, activities? Thank you. Well, none of our branches none of our strategies or none of our implications are not choosing a model. Especially we are not choosing a community as a model. We are not an alternative. This is out of question. The groups that you just mentioned do not even have Turkish language programs in their schools. Yes, they teach Turkish, but this is not their main objective. They are not there to teach Turkish. For instance, a school in southern Africa is teaching in English, English or in a local language. This is why they do not receive enough demands. For instance, if you talk about a school in Kazakhstan, they teach in Russian or in uh, local language of Kazakhstan. Just like I said, they are not teaching intensely. Turkish. We also have a different structure. We are not a school. We are a course. We are not against them. We are not uh, by them. We are not supporting them. Everybody has their own path. Everybody have has their own methods. We can say that we are a half official, semi official state institution. We are working officially, but we work also as an NGO. We are not attached to any ministry mütevelli heyetimizin başkanı Dışişleri Bakanı olmakla beraber Our president of the trustee board is working with the Ministry of Education but not attached to Ministry of Education. It is a state foundation. The Gülen community, just like you mentioned, or other communities are not in concurrence with us. We are not in concurrence with them. An important part of these communities, yes, are teaching Turkish, but we cannot say that it is a very corporate going on uh, of uh, courses. As far as I know, as far as I follow, a kid, a child from South Africa is not learning Turkish from a Turkish course, but he or he is learning Turkish from his or her teachers within the daily life as much as they speak. Just like I said, we teach Turkish with our own books in align in alliance with the European Union language portfolio and our main objective is to teach Turkish as well as present Turkish culture and to share our culture with the world. And when I say sharing, let me tell you that I'm not talking about a unilateral uh, cultural presentation. This is not our goal. This is not our uh, objective. We are trying to establish a cultural bridge. As far as I see, uh, Germans, for instance, do not need to make their presentation in Turkey because firstly Goethe Institute uh, is doing this job but Jordan or Oman or Morocco do not have similar institutions so they need their representations in Turkey this is why we are trying to create partnerships in order to realize so for instance, Moroccan music or Arabian Arabian cuisine are also one of our goals in order to be presented in Turkey, and we are going to uh, achieve our goals. My question is for both of our speakers. Um, we all know that the image of Turkey in Europe is not that positive. It shows us we didn't reach all of our goals. We didn't uh, we didn't get as far as we wanted. Do you think that Yunus Emre Institute, with the concept that you have just shown, will be uh, successfully in order to create a better image of Turkey in Europe? Do you think it will be possible? Well, it's for you to answer. Uh, it's uh, extremely uh, <clears throat> difficult uh, Bu uh, uh, öngörülmesi oldukça zor bir konu diyebilirim. Çünkü bunun e, etkileri gelecekte kendisini gösterecektir. Fakat şunu söyleyebilirim. Ben Türkiye'nin imajının özellikle geçtiğimiz yıllarda önemli ölçüde iyileştiğini düşünüyorum. Çünkü aldığımız talepler Uh, oldukça yüksek, hem uh, politik açısından hem kültür açısından uh, kurulan bağlar oldukça sıkı. Dolayısıyla e, kütle turizminden de bahsedebiliyoruz bu bağlamda. Bana sorarsanız bunlar e, çok önemli e, adımlar değil. Bunlar sadece iş. Dolayısıyla Türkiye'nin imajı açısından çok büyük önem taşıdıklarını düşünmüyorum. Türkiye'nin sanatı var, Türkiye'nin e, sineması var mesela. E, Tabii Orhan Pamuk'u da unutamayız. E, Tüm bunlar Türkiye ile ilgili gerçekten çok önemli değişikliklere e, yol açtılar. Tabii ki ölçülebilir bir değişiklik söz konusu değil ama bana sorarsanız insanlar artık uh, uh, bu problemlerle ya da mevcut problemlerle ilgili kafaları o uh, kadar karışık değil ya da Türk çocukları e, toplu taşıma araçlarına bindikleri zaman Berlin'de herhangi bir e, kültürel temsiliyet malzemesi olarak görülmüyorlar. Ben uh, uh, yaklaşık 50 kişilik bir uh, dinleyici grubunun önünde konuşma yaptığım zaman bu kitle içerisinde her sosyal katmandan eğitimli eğitimsiz birçok insan bulunabiliyor ve herkesin e, görüşleri bakışları Türkiye'ye karşı oldukça açık. bu işe This is a situation that has already been present. We talked about or Orhampamuk, we talked about Turkish cinema. The developments, of course, are uh, very pleasant. Maybe we are not that famous in Germany, but in Balkans, in uh, Bosnia Herzegovina, in Yemen, in Morocco. I mean, we have soap operas that are watched in these countries. Some of them are being criticized, especially in terms of historical facts. I also read uh, some of them, and I can say that the historical information are not used as um, it is written, but I can say that they contribute to Turkish culture by creating an interest in Turkey's history or in Turkey's culture. So if Yunus Emre will be able to be successful or not, I can say that not a single institution can be successful by their own. It is a process that will last for decades, and I can say that the Emre Institute is ready to take their own responsibilities. We are going to work more, especially for cultural partnerships. For instance, up until now, we didn't cooperate with Goethe Institute because we didn't have an active branch in Berlin. But when we are going to start working actively in Germany, we are going to work closely, we want to work closely with uh, Goethe Institute or other institutes by working on joint projects in order to present, for instance, Turkish poetry, modern or classic Turkish poetry to make a presentation of cultural heritage. For instance, we are thinking of a project. Turkish is an archaeological rich geography, if I may say. We have many archaeological uh, findings to see above and uh, up the ground. So, starting from east to west, for instance, we can aim uh, archaeological students or students uh, in arts history. We want to organize visits for them so that they can see archaeological findings, they can visit city areas starting from uh, antique Greece up to Ottoman. And different uh, cultural exchange programs so that young people just like this can visit these sites but also learn about uh, city life or local life in Turkey. Maybe it can last 20 days or a month or 35 days. During these programs, young people participating are going to be the subjects of an important cultural exchange. Cultural activities are not doing only once. We can make them uh, effective only if we run them continuous. We cannot say if we do this exchange for once and we are done with that. We have to repeat it 10 times, 20 times, maybe maybe 30 times. We have to make it a continuing activity for many years, but we cannot do this by our own. We have to work in cooperation with Orient Institute or Goethe Institute. We have to plan everything together, use our own resources, or maybe use European Union's uh, sources for this kind of programs. And we cannot realize this only with Germany or with Netherlands, but we, but we have to also work closely with Middle East or Far East. A young person visiting Turkey means that he also visited, they also visited Germany. We see many students from Central Asia because they think Turkey of as Europe. So we can say that Turkey is a close gate to Europe. We can say that it is a transition. So I can say that this is not wrong. We are in Europe and we are the gate to Europe. So these sort of cultural interactions are going to be organized with different activities. This is what we are aiming and this is what we are taking the responsibility for. I have a question. Benim sorum Berlin'de açacağınız şubeyle ilgili Avrupa'nın birçok yerinde Türk kültürü var ama Berlin'de bunu çok canlı bir şekilde görüyoruz. Ve Berlin'de aynı zamanda Türkiye'nin sizin bahsettiğiniz bu çok kültürlülüğünü de başarılı bir şekilde yansıtıyor. Ee, peki Berlin'de yeni bir niş bulmak sizin için zor mu? Yani yüksek eğitime mi odaklanacaksınız? Öyle bir odaklanma var zaten şu anda. Ama sizin bakış açınızdan değerlendirildiğinde belki kültürün farklı bölümlerine odaklanırsınız. Ya da işte Türk Almanya'da yaşayan Türklerin Türk kültürünü temsil etmediğini düşünerek yeni çerçeveler, yeni kavramlar ortaya atabilirsiniz. Berlin bu bağlamda nasıl değerlendirilebilir? Almanya bizim için zor Actually, Germany is a very difficult geography for us because if we are talking about a huge Turkish population, you need to specify your target group, and it's not always that easy to, to specify your target group as a cultural institution. And as I have been saying from the very beginning, our target group comprises of the Germans, the German institutions, the German universities, and what we are trying to do is to introduce those German people and institutions the Turkish culture, and uh, this could only be possible through an exchange of people and ideas and institutions, and uh, Turkish should be added into that multicultural aspect in one way or another. The language is spoken, good or bad. So the initial aim is to teach that language, and secondly, the culture produced in Turkey should be introduced appropriately in a realistic manner. And it's not possible for Turkish people living in Berlin to know that Turkish culture 100%. Perhaps we could pave the way for new cultural productions and we can come up with a new framework, and uh, we heartily believe that this will contribute positively to the integration process in Germany. Integration is not something one sided. If the migrant communities would be acknowledged together with their cultural values, together with their cultural heritage, and knowing from what kind of cultural heritages they come from would greatly contribute that integration process. All the questions that had been posed like uh, whether we have this responsibility to preserve Turkish culture in Germany. Well, we do not have such a target. This is not something uh, we have set ourselves to do. This is something different and we can only uh, work with 60 or 70 people, and we can teach Turkish to those people. Of course, we cannot bring all those three and a half million people together, and uh, we heartily wish to be able to work with German intellectuals uh, too. Thank you. Şimdi çok fazla direnişle karşılaşmayacağım. Başarılı bir toplantı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Sayın Profesörümüze konumuza da teşekkür ediyoruz. Gelecekteki toplantılarımızdan sizleri e-mail aracılığıyla haberdar edeceğiz e-mail ile davet almayanlar bize bunu bildirebilir. E, de durumu düzeltiriz. teşekkürler tekrar.